Podcast. NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli dragi slušalci na NXS Web Radio Podcast u prvu ovogodišnju emisiju Tech Up Specijal koju smo pripremili za vas ukoliko se naravno niste već priključili Eh, odnosno počeli da nas slušate, možda bi bilo pravo vreme, pripremamo mnogo zanimljivog sadržaja u toku 2015. godine. Naravno, možete nas naći na nxsradio.com, našem web sajtu, gde je i naravno i arhivat svih naših emisija, ili nam uputiti mail, predlog, kritika, bilo šta što smatrate da je bitno, slobodno nas kontaktirajte, nxsradio.yahoo.com. Kao i svaki put sa nama, naravno, servis i prode računara, potrčko PC, a za danas smo vam pripremili jednu zanimljivu temu o kojoj se ne priča puno, a veći broj ljudi baš nije siguran, pogotovo ljudi koji se malo slabije razumeju u internet i u računare, kada je u pitanju e, internet, odnosno internet protok. Tako da smo kontaktirali naše prijatelje iz e, servisa Potročko PC, i takođe smo kontaktirali određeni broj ljudi koji rade kod internet provajdera, tako da smo i od njih prikupili neke informacije i danas ćemo pričati koliki zapravo internet protok vam je potreban. Da ne dužimo puno, krećemo odmah. Daćemo vam nekoliko saveta kako da rešiti tu dilemu, pogotovo ako se malo slabije razumete, jel, kao što smo naglasili. Prvi savjet, upoznajte vaše mogućnosti. Šta to znači? To znači da idete u komšiluk i da se raspitate koji provider, ukoliko na primjer nemate, polazimo od toga da nemate uveden internet, i da se e, raspitate da vidite koji provideri sve prolaze u vašoj okolini. Ako poznajete ljude, naravno to će ići vrlo lagano, u vašoj zgradi, u vašoj ulici, ako živite u kući, u zgradi, ako živite u zgradi, jel? Ono što naravno mora imate na umu da ukoliko je u zgradi, na primjer, Telekom, ADSL, a vi želite, na primjer, da uvedete SBB kablovski internet, mora 51% u vašoj zgradi stanara da se odluči da pređe na SBB da bi SBB uopšte došao u tu zgradu i naravno to se podrazumeva da SBB prolazi negde u nekoj ulici blizu vas. Tako da ako vi još dvoje, troje komšija želi SBB, svi ostali žele da ostanu, na primjer, na DSL-u Telekomovom, nećete naravno biti u mogućnosti to da uradite, nego ćete ostati naravno sa tom jedinom opcijom, a to je da uvedete ADSL. Znači, jako važna stvar da se raspitate. Drugi savjet, možda i najvažniji savjet je da utvrdite kako i koliko koristite internet na dnevnom nivou. Znači, ako internet koristite sad do dva dnevno za mailove, vesti, eventualno društvene mreže, Facebook i tako dalje, onda će vam biti sasvim dovoljan bilo koji paket do 10 megabita. Bez ikakvih problema. A ukoliko znatno više koristite internet, e, audio, video sadržaje, YouTube, streamovi razni, gledanje filmova online, eventualno igranje igrica, onda definitivno možete razmišljati o paketima od preko 10, mada većina provajdera kao neki standard sada drži nekih 15 megabita pa do 20-25 na primer. Sad se zavisi da li ADSL ili kablovski internet. U svakom slučaju bi savjetovali ukoliko ste mogućnosti da uvedete kablovski internet jer je on opet za nijansu brži i stabilniji. Tako da ako imate mogućnost, bilo bi dobro znači da uzmete kablovski internet, mislim da tu nećete pogrešiti i tu njihove brzine se već kreću od 20 pa naviše što je i više nego dovoljno za prosečnog ili malo iznad toga korisnika, čak i koji koristi naprednije funkcije, znači 20 megabita će zadovoljiti potrebe većine korisnika. A ukoliko se oslanjate na internet konstantno, radite preko interneta, radite s inostranstvom, streamujete ne znam, igre i tako dalje, znači jako vam je važan protok, onda možete razmišljati sa brzinama od 30 i preko 30. Na primjer, između 30 i 60 megabita bi bio neki, e, da kažem, maksimum na koji bi moglo da se e, ide jer sve preko toga već ukoliko bilo kakav problem na mreži nastane možete da osetite značajno, znači što je veća brzina, to su bilo kakve oscilacije na mreži lakše uočljive, tako da većina korisnika naprednijih će biti i više nego zadovoljna brzinama između 30 i 60 ili između 25 i 60 i tako ako hoćete. Znači to je jako važno da utvrdite koliko koristite i na koji način internet na dnevnom nivou nema potrebe, na primjer, ako otvarate samo Facebook mail i eventualno vesti jednom dnevno da uzimate paket od 25 megabita, mislim, i da plaćate sve to bez ikakve potrebe, naravno. Treći savjet, odaberite pouzdanog internet provajdera. Šta to znači? Da se raspitate kod svih vaših prijatelja, komšija eventualno rodbine, pošto većina ljudi pretpostavljamo da imaju internet, i da vidite kog provajdera koriste i naravno kako su zadovoljni njihovim uslugama. E onda nakon toga, kada suzite krug šta, kog, kog provajdera biste uzeli, na primjer Telekom i SBB, kao dva naša najveća provajdera, onda lepo odete na sajt jednog, sajt drugog provajdera ili eventualno pozovete kontakt centar. Mm, malo duže se čeka, znam, ali e, uvek savjetujemo ako imate bilo kakvu nedumicu ili dodatno pitanje, ako se ne razumete ili nemate blizu vas neko ko može da vam to pojasni, obavezno sakupite tu informaciju, znači pozovite call centar i onda na osnovu toga donesite odluku. I onda se informišite znači, o cenama, o paketima, jer svaki provider nudi nešto što onaj drugi ne nudi, znači neku opciju više, da bi vas naravno privukao da uzmete kod e, njega internet, znači pod uslovom da vi možete u vašoj zgradi, kući ili ulici to da e, da uvedete tog provajdera, to se podrazumeva. I četvrti i poslednji savet koji smo vam pripremili, a to je naravno da proverite cenu, kada se to sve raspitate, proverite cenu, vidite da li vam odgovara, zato kažem nećemo danas pričati o cenama, E, zato i savjetujemo da odete i da se raspitate direktno, jer one su da mogu da se menjaju, jel? Tako da idite kod željenog provajdera na sajt ili pozovite njihov kontakt centar i tu ćete dobiti sve potrebne informacije. Tako da to je četvrti savjet, znači da li taj paket odgovara vašem budžetu, nema potrebe da plaćate preskup paket ukoliko nećete koristiti tu brzinu, naravno. To bi ukratko bilo sve što smo vam pripremili u ovoj relativno kratkoj emisiji ali nadam se da su vam ove informacije svakako bile korisne ukoliko ih naravno niste znali i kažem još jednom znači ova emisija je namenjena ljudima koji se možda malo manje razumeju. To bi bilo to. Do nekog sledećeg susreta naravno ostanite uz NXS Web Radio Podcast. Moje ime je Nenad, veliki pozdrav, čao! Tech Up Podcast. MXS Podcast.